klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījuma arī Latvijas klausītāji ir otrdiena, pulkstens astoņu vakarā, un kā ierasts šajā laikā kustība pro sanktitāti ar raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā Signe, Liljana, Rīta. Un um, kopīgi mēs uh, dalīsimies pārdomās par uh, Dieva vārdu, uh, dalīsimies pārdomās, um, kā Dieva vārds mūs uzrunā, izmantosim uh, mūsu kustības dibinātāja Guljermoģa Kvintas uh, radīto metodi – eksplozīvais evaņģēlijs. Un um, kāpēc tad eksplozīvais evaņģēlijs? Um, mūsu kustības um, dibinātājs mēdz teikt, ka būsim cilvēki, kas uh, dzīvo Dieva vārdu. Nevis vienkārši noklausās un uzreiz aizmirst par to, bet ļausim tam uh, evaņģēlijam būt tādai kā eksplozijai mūsu ikdienā un uh, tiešām, lai mēs padomātu – kas ir tas eh, vārds, kas katru no mums šodien uzrunā. Metodē, kuru mēs izdzīvosim, ir trīs soļi. Eh, mīlestības skatiens, ar kuru mēs uzlūkojam vārdu, gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam šo vārdu, un eh, pravietiskais norādījums, kad mēs tiešām apņemamies dzīvot vārdu, kas mūs uzrunā. Bet, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. skaidu manu tėvu, vēlas viņa būt, tas lapstu ilgi jau, ceļies dvēsle mana, lūklīga vainis, naktaus dievs jau klāt. Aidumanu Dievu, vēlos viņa būt, tas labstu ir. tagad lūksimies eh, svētā gara lūkšanu no eh, svētā Bernārda. O mans veselais svētais gārs, tikai tev vienīgām es varu saukt, abā tēvs. Tu esi tas Dieva gārs, kas dara mani spējīgu lūgt un iesaka man, ko lūgt. Mīlestības gārs pamodini mani vēlmi staigāt ar Dievu. Tikai to vari to modināt. Svētība, svētības gārs, tu rūpīgi pētījumi dveseles dziļumos, kuros tu māju, un neesi spējīgs tajā paciest pat mazāko nepilnību. Sadedzini tos manī visus ar savas mīlestības uguni – mīlais un maigās gars, arvien vairāk virzi manu gribu uz tavu, lai es to skaidri iepazītu, dedzīgi mīlētu un efektīvi piepildītu. Amen. Es gaidu manu Dievu, vēlos viņa būt, slapstu ilgi jau. Celies dvēsle mana, lūklīga vainis. Naktaus Dievs jau klāt. Tagad um, klausīsimies Dieva vārdu Un um, uh, šī metode, eksplozīvais evaņģēlijs, jūs uh, varat izmantot viņu uh, pārdomājot jebkuru svēto rakstu fragmentu, bet kā mēs darām savā raidījumā, tad mēs pārdomājam svētdienas evaņģēliju fragmentu. Savā veidā jau, lai sagatavotos svētdienai, bet, kā mēs zinām, tad Dieva vārds katru dienu uzrunā savā veidā un mūs uzrunā citi vārdi. Bet eh, jā, mēs aicinam arī tevi, dārgais klausītāji, būt kopā ar mums un eh, pārdzīvo, pārdomāt eh, šīs te, um, savas sajūtas un, un kāds vārds uzrunā tieši tevi, tad um, vai nu paņem bībeli vai mieram tuvu grāmatiņu un lasīsim šodien fragmentu no svētā Lūkas evaņģēlija, lasīsim 21. nodaļu, 25. līdz 28. un 34. līdz 36. pantu, un eh, esi kopā ar mums, un ja tev gribās eh, dalīties savās pārdomās, tad eh, droši raksti mums īziņu, telefons īziņām 266 772 72, um, droši uzraksti, kādas ir pārdomas tev, lasot šo evaņģēlīju fragmentu, varbūt kāds vārds tieši tevi uzrunā, vēlreiz atkārtošu telefonu numuru 266 772 72, un uh, Jā, lasīsim evaņģēlī fragment un atļausim Dievam mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīja svētājs Lūkas. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, būs zīmēs pie saules, mēnes un zvaigznēm, bet zemes virsū tautas būs šausmu pārņemtas, un apjukušās jūras un viļņu krakšanus dēļ. Cilvēki pamies bailēs, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu stiprumu tiks satricināti. Un tad ieraudzīs cilvēka dēlu, nākām padebešos ar lielu spēku un godību. Kad tas sāks piepildīties – tad skatieties un paceļiet galvu, jo jūsu pestīšana tuvojas. Bet pielūkojiet, kā jūsu sirdī neapgrūtinātu negaušība, dzeršana un šīs dzīves rūpēs, un kā šī diena neatnāktu jums negaidītā, jo tā nāks kā slazda, cilpa pār visiem kas dzīvo par vi, pa visu zemi. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties, lai jūs varētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un spētu nostāties cilvēka dēlā priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! Un, um, jā, eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens – kad mēs izlasam uh, svēto rakstu fragmentu un ar uh, mīlestību tiešām skatāmies uh, uz to vārdu un ieraugam to, kas uh, īpaši izceļās šajā fragmentā. Tas var būt vārds vai teikums, bet kaut kas, kas uh, ir ļoti, ļoti uzrunājis tieši sirdī. Padalīsimies, uh, Rīta, kāds vārds šodien uzrunāja tevi? Vārds, kā man uzrunāja no Zvedienas evangēlijā, Pirmā adventa svētdiena ir zīmes, bailes gaidot cilvēka dēļu, skatīties, paceliet galvu, esiet nomada, lūdzities. Paldies! Uh, eh, Lilijāna, kādu vārdu šodien uzrunāja tevi? Uh, eh, ieraudzījis cilvēka dēļu, Paceliet galvu un eh, esiet nomodā, vienmēr lūdzēties. Paldies! Eh, mani šodien uzrunāja vārdi. Um, droši vien <laughs> būs interesanti paklausīties pārdomas, jo vārdi, kas mūs uzrunā, ir uh, no viena evaņģēlī fragmenta, un uh, šodien ir tā, kad uh, uzrunā ļoti līdzīgi vārdi. Uh, Un um, mani arī šodien uzrunāja vārdi skatieties un paceliet, paceliet galvu, esiet nomodā, spētu nostāties. Dārgais klausītāji, atgādinu, kad mēs gribētu dzirdēt arī kāds vārds no evaņģēlī fragmentu uzrunāja tevi. Telefons izziņām 266 77 272, bet, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Este vīgaidām, lūdzoties, ak nāc, kungs, Jēzu nāc. Pie tevis lūksnā vēršamies, ak nāc, kungs, Jēzu nāc. Mēs tevi sveceļojam, mēs uz mājām ejam, kungs. Bez pietevi sveceļoju, mēs uz mājām ejam, kungs. Tu esi kungs mums vienīgais, ak nāc, kungs, Jēzu nāc. Tu esi mūsu cerībā, ak nāc, kungs, Jēzu nāc mēs pie tevis sveceļojam. Mēs uz mājām ejam, kungs, mēs tevi sveceļojam. Mēs uz mājām ejam, kungs. Tu valdi debes valstībā, ak nāc, kungs, Jēzu, nāc. Dievs vien mums sāpes tims, ak nāc kungs Jēzu nāc. Mēs pie tevis vecelojam, mēs uz mājām ejam kungs. Mēs pie tevis vecelojam, mēs uz mājām ejam. Būs apsolīta zeme, bet aknāts kungs Jēzu nāc. Pie tevis vienmēr palikt ļau, aknāts kungs Jēzu nāc. Mēs pie tevis sveceļojam, mēs uz mājām ejam kungs, mēs pie tevis sveceļojam. Yum, visus mājām ejam kungs. Esam atpakaļ un mēs turpinām ar uh, eksplozīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Kad mēs um, salīdzinam dzirdēto vārdu un to, kas mūs uzrunājas ar uh, savu ikdienas dzīvi. Un, uh, un tāpēc uh, mūsu uh, um, ehm, raidījumus nav par to, ka um, ehm, šis vārds ir eh, kaut kāda diskusija, vai mēs dalamies, vai sakam tas uh, jā vai nē, vai kāds ir viedoklis, bet uh, eksplozīvais evaņģēlijs tā ir tāda metode, kad mēs um, personīgi uh, katrs um, savā ikdienā un savās sajūtās dalamies um, ar pārdomām par to, kā mūs ir uzrunājis dzirdētais vārds. Un um, Un tā kā, kā jau es teicu, mūs uzrunāja varbūt viens un tas pats vārds, bet tās sajūtas, kas mums rodas, ir droši vien pilnīgi atšķirīgas, jo tā vide un tā ikdiena, kur mēs esam, ir ļoti dažādas. Un jā, tad turpinām ar otro soli, un Rīta, varbūt tu padalīsies, kādas ir tavas pārdomas un ko tu šodien sadzirdēji? Es domāju, ka mm, šo fragmentu, ko mēs klausamies no evaņģēlijas pirmā adventā svētdienā, arī šodien ir otra diena, bet pēc tam atkal klausamies svētdienā. E, ir e, fragments, kas apvieno e, liturģijas gads, kas ej uz beigām, un sāk jauna liturģiskais gads ar adventa laiku. Un tiešām palīdz man, palīdz katram no mums. Um, skatīties eh, personīga veidā uz mūsu dzīve attiecībā ar Dievu un ar citiem, kā es dzīvoju iepriekšējā liturgijas gads un kā es sāku šo jaunu liturgiskā gadu. Un, un eh, pirmi vārdi, kam mani izrunāja, zīmes, bailes, ir tie vārdi, kas palīdz man vairāk palikt um, uz zeme – bet citi vārdi gaidot silvekadēlu, skatīties, paceliet galvu, esiet nomada, lūdzieties arvien vairāk, palīdz man um, skatīties uz augšu un tiešām gaidiet Jēzus, kas nāks otrreiz. Jo viņš jau atnāca, bet viņš nāks. Un uh, tad uh, zīmes un bailes. Un tā ir tiešām e, divi vārdi, kas e, palīdz man skatīties e, no cilvēciska veidokļi. Jo mēs, es arī parasti skatu, skatos uz zīmēm. Nu, ja es no rīta celos, ir lietus, vai ir saule, vai ir sniegs, un tā uzreiz tā zīme – dot tolla ka kanotes un palīdz man iet uz priekšu tajā dienā. Un tad mēs arī skatāmies uz zīmēm, un mēs zinām arī, ka tik svarīgi mācīties lasīt dieva zīmes mūsu, mūsu dzīve, un tā ir vajadzīgs veto garu, jo tikai ar mūsu eh, cilvēciskas skatienu mēs nevaram redzēt tālāk. Bet ar zveto garu varam redzēt tālāk un tā zīmes, kad Dievs mums dod, palīdz mums arvien vairāk iet uz priekšu. Protams, bailes, eh, ja mēs eh, klausāmies visas ziņas, un kas notika pasaulē, nāks bailes, jo ir karš, ir, ir vairāk situācijas kā mm, nakts bailes. Arī e, mana personīga dzīve šajā pēdējā, pēdējās divas nedēļas es zināju, ka viena no mana māsa ir, ir saslima ar vēzu un ir nopietna. Un, protams, ka nakts bailes, bet mēs neesam tikai cilvēki, mēs esam dieva bērni jo mēs esam kristīti, un tad e, eh, nepaliksim uz zemi ar, mm, ar bailēm, ar zīmēm, bet es kā mm, Dieva bērns, es gaidu, es gaidu ar cerību, un tā ir adventa laiks, adventa laiks ir cerības laiks, un cerības laiks, ka mēs gaidām Jēzu. Mēs zinām, ka Jēzus jau atnāk, un mēs to atgadinām ar Kristus zimšanas svētkos, bet Jēzus nāks, nāks uh, caur Euharistiju un nāks vēlreiz, kā cilvēka dēls, ar savu godību. Un to mēs nezinām, kad būs, bet mēs to gaidām, un gaidām ar cerību, ne ar bailēm. Um, tad es um, uh, šajā pirmā adventā svētdienā Jēzus man aicina, lai skatīties uz augšu ar cerību, paceļiet galvu, lai, lai lūgtu, lai cerēt, lai mīlēt, lai ticēt, jo pestīšana tuvojas. Jēzus ir klāt, Jēzus ir klāt mana dzīve. Un, protams, vienmēr būt nomodā un lūgties – Man bija iespējams arī apmeklēt, mana māsa, kas ir slima ar vēzu, un to es redzēju. Mm, mana māsa, viņa nebaidās arī, jā, ir tā smaga slimība, slimība. Mm, un, un tā nozīmē cērēt, lūgties, skatīties uz augšu, skatīties uz priekšu, jo Jēzus visas mūsu, visas dzīves eh, situācijās, ir klāt, ir, ir klāt u vinx apmekle mus un dod mum speku dzīvot visu, ko viņš mūs aicina dzīvot. Tad sākšu adventa laiku ar cerību un ar lūkšanu. Paldies! Uh, Lilian, kāds būs tavs pārdoms? Jā, Rita jau teica, ka drīz sāks advents un um, adventa laiku, un eh, jā, tās ir gaidīšanas laiks, bet um, man uzrunāja arī, ka tas ir atgriešanās laiks, un tūlīt skaidrošu. Um, divi pirmie rinkopas, kas ir tajā fragmentā, uh, ir it kā ģenerāla apjukums, <laughs> es teikšu tā, nu, gan zemē, gan debesīs, uh, izskatās kā visiek uh, kausā, un tas man atgādināja nedaudz uh, pirms radīšanas, kad uh, viss bija kausā, un tad Dievs atnāca, sūtīja savu garu un uh, kārtoja visu to. Un es domāju arī salīdzināt to ar, ar vienu lapu, kur ir teksts, un uh, vienā brīdī visas burces nu, ceļo pa vienu galu uz otru un nevar lasīt šo tekstu. Un um, es arī salīdzināju to ar, um, ar uh, to, ko es dzīvoju savā dzīvē. Dažreiz tā ir, ka um, no, nu, nezinu, ir problēma un tiešām nezinu, kā risināt šo problēmu un esmu problēma priekšā un apjuku. Um, ehm, un tajā fragmentā Jēzus saka, um, tad ieraudzīs cilvēka dēlu. Tie vārdi, kas mani uzrunāja. Un es domāju, nu, kā tas ir iespējams, tik, tik uh, tik, nu, tā situācija ir bezjēdzīga un tā, uh, kā var ieraudzīt Jēzus klātbūtni tajā un uh, labumu arī. Uh, un tad es sāku domāt, tomēr advents ir īpašs laiks. Uh, tas ir starp apsolījumi, nu, Dievs apsolīja sūtīt mesiju, un um, apsolījumi iztenošana naktī. No nu, tā kā mēs neredzam Un arī, es domāju, tā bija eh, Jāzeps un Marijā, ka viņi gāja uz Betļemē un tad eh, mm, iekļuva tur naktī un eh, neatrada vietu un tā tālāk. Bet arī mūsdienas um, laika apstākļi liecina par to, ka mm, ir nakts. Mēs redzam, um, ir maz saule, tas nakts ir garāka, uh, Eh, diena ljudi īsa, bet arī liturgijā mūs atgādina par to. Un atgādina, ka tomēr kungs turpinās ienāk mūsu personīgā un kopīgā vēsturē. Un tad man bija uh, jautājums, kā es palikšu uh, šajā naktī, tajā naktī, vai ar bāļiem, vai ar izmisumu, vai uh, paļāvību uz Dievu. Um, bet Dievs vēlas, ka ne tikai es gaidīšu viņu, bet es meklēšu. Nu, tā bija viņa vārdi, uh, lai ieraudzītu viņu savā dzīvē, ne no nu, Betlemē, bet uh, tiešām šodien manā dzīvē. Uh, šai dzīvei, kas ir arī naktī. Un, protams, kad Jēzus saka, jābūt nomodā, un tā tas nav īpaši viegli. Um, tāpēc, ka tādā apstākļos, tad um, sirds kļūst smagāk, apgrūtināts, saka evangelija, un uh, ir, ir bīstami zaudēt arī cerību kā mēs, es palikšu bez drausmes un uh, zaudēju pacietību gaidīt arī, nu, ir skaisti teikt, advents iegaidīšanas laiks, jo, nu, jā, bet uh, varbūt, ka jābūt pacietīgi arī, un uh, tas nav man stiprāka pusē. Uh, un tad es meklēju pati risinājumu savam problēmām. Bet, uh, kad... Um, kad ienāc sirdī skumjas, kas atņem enerģiju, tad tomēr jā, nu, nāku pie prātā. Um, un es e, redzu, ka Jēzus skaidrā veidā mani aicina paceļ galvu. Neskatās tikai uz sevi, uz, to šit, uz šo situāciju, bet paceļ, paceļ galvu. Uh, jeb paceļ skatienu uz mani, tas nozīmē lūgties. Un es eh, ielikoju arī tas paralēli ar um, to, ko Lukas rakstīja arī savā evangelijā, bet beigās, kad Jēzus ir teicis Pēterim, Jēkabam un Jānim, nu, lūdzaties, lai nekristu kārdinājumā. Un ko viņi darīja? Viņi gulēja. Viņi bija bez spēkā, nevarēja neko darīt, apjukumā un nesaprota, kas notiek ar Jēzu. Un kad um, Lukas turpinā rakstīt, viņš saka, ka uh, Jēzus atradā tās no skumjām aizmigušus. Un tad es domāju, ne, ne tad es neveros tomēr aizmigt tādā veidā. Es saku domāt, gaidīšanas tas ir, no nu, ar gaidīšanas man šķiet ir divas dimensijā, dimensijas. Viena ir pasīva, ok, es gaidīšu, uh, ka e, nāks atbrīvotājs, nāks pestītājs, um, bet bez ilūzijām, kā es varēšu darīt kaut ko, kā es risināšu, kā es būšu pestītājs, no istenībā. Un uh, aktīva veida, aktīva dimensija, tas ir vairāk būt vienoti ar, ar Dievu, tas ir lūkšanā, um, lai tiešām pretoties menus domas, kas var um, ienāca sirdī un, un galvā. Uh, un palikt ar to pārliecību, ka Dievs atkal nāk, ka ne tikai notika nu, pirms 2000 gadiem, bet viņš nāca, nemitīgi nākt uh, manā dzīvē. Un tad, uh, un ko viņš dara? Viņš ielika kārtību, nu, visas burtiņas, kas bija nekārtībā, viņš salikt kopā, un tad es varu lasīt bet, nu, tā ir. Man vajag tā pacietība, kā uh, e, Dievs sakārto visu, lai es varēšu atkal lasīt, redzēt viņu klātbūtnē, viņu atnākšanu manā dzīvē. Paldies! Lūdzu. Uh, man uh, tie vārdi, kas ehm, šodien uzrunāja, un kad es pārdomāju, uh, Eh, kāpēc tieši šie vārdi un kas ir tas, ko es redzu, tad uh, es sapratu to, ka uh, mani uzrunā uh, darbības vārdi. Skatīties, pacelt galvu, būt nomodā, lūgties, spēt nostāties. Un uh, tās droši vien ir uh, tās darbības, ko, ko kungs no manis sagaida. Kad uh, viņš... Uh, aicina, tas jau kā arī meitenes un dāmas <laughs> komentēja par to, kad skatīties uz augšu un, un lūgties, bet, bet man arī šie vārdi saistās ar to, kad būt klātbūtnē, būt, būt klātbūtnē Dievam un un būt klātbūtnē savā ikdienā. Jo, jo pēdējā laikā, kad eh, sakrīt darbi un gada beigas, un, eh, un liekas, ka visiem kaut ko vajag, un, un uh, ir uh, reklāmas, jo ir uh, visādas izpārdošanas, un, un Ziemassvētki nāk uh, ar ne tādu gaidīšanu, bet uh, mūsdienās jau, man liekas, tas nāk ar tādu kā apgrūtinājumu, ka tev ir uh, oh, veikali, oh, jāpērk, oh, jāiet, bet, eh, bet mēs ļoti daudz aizmirstam par to, ka eh, tas ir eh, tāds kopā būšanas laiks, tas ir, tas ir klātbūtnes laiks, tas ir, tas ir laiks, kad, kad notiek brīnumi, kad, kad tiešām būt klātesošam un, un izbaudīt to, um, būt pateicīgam, kā jau arī Rīta teica, kad um, evaņģēlījis ir par, par to, ka mēs vienu gadu beidzam un, un sāksim nākošo. Un tas ir arī laiks pārdomāt, kāds tad es biju kristietis, kāds es biju instruments Dievam un, un kas tad ir tas, ko es Ehm, kādas darbības arī tas, ko mani uzrunā šie darbības vārdi, tad eh, kāda es esmu bijusi eh, iepriekšējā gadā un, un kungs aicina, ehm, viņš aicina piecelties, būt nomodā, lūgties, pacelt galvu un, un tiešām skatīties uz augšu, skatīties uz eh, gaišu nākotni ar cerību – ar prieku. Un, eh, un droši vien, kad eh, nestrīšu šo sajūtu tālāk. Eh, tie ir vārdi, kas uzrunāja mani un mans pārdomas. Bet ar to viss nebeidzās, <laughs> jo eksplozīviem evaņģēliem ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, jeb mēs apņemamies uh, mazu lietiņu savā ikdienā pamainīt šonadēļ, lai dzīvotu to vārdu, kas mūs ir uzrunājis. Un mana apņemšanās šonedēļ būs būt nomodā, tiešām būt nomodā un būt klātesošai pie visa tā, kas, kas notiek manā ikdienā, un būt klātesošai un būt arī pateicīgai par to, kad uh, ka tas notiek, ka lietas notiek. Tā būs mana apņemšanās. Lilijāna, kāda būs tava apņemšanās? Um, ticēt, ka Jēzus ir klātesošs uh, un uzticēt viņu. Nemeklēdams savu risinājumu, bet uh, eh, non nu, pacel galvu skatienu, lai redzētu, kas ir viņa piedāvājums, lai risinātu. Paldies. problēmas. Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Um, sākt šo jaunu liturgisko gadu un arī jubilejas gads, jo tiešām decembra mēnesī sāks arī jubilejas gads un tēma ir mm, cerības veceļnieki, tad eh, tiešām krīt ļoti eh, labi saistīt arī adventa laiks. Tad es vēlos sakt eh, adventa laiks, e, jauna liturgiskais gads, e, jubilejas gads ar cerību. Un nāks no, no evangelija tekstās, jo paceliet galvu, skatieties uz augšu, jo pestīšanas tuvojas, tā ir cerība zīme. Un es vēlos, ka mm, būs cerība mana dzīve um, un visiem lai, eh, lai Jēzus eh, ir vienmēr klāt un eh, ar viņu mēs nebaidamies. Un es vēlos atgādināt vēlreiz mana māsa, kas ir slima, kas es ir apmeklēju onkoloģijas centrs, kurš viņa šajā brīdī ir. Un, bet man bija tā uzrunāja uzreiz, ka jau bija viss gatavs priekš Ziemassvētkos, arī onkoloģijas centrs. Un nezinu, tikai vienu koridoru, es redzēju tikai vienu koridoru, trīs betlemītes. Un, eh, un mana, mana māsa to teica, es no mana istaba es redzu betlemīte, un tā ir mana cerība. Jēzus ir klāt manā, manā ciešanas šajā laikā. Un arī... Eh, viņi arī teica no, arī mm, savu vīru un bērniem, ja Jēzus mani aicina būt kopā ar viņu tagad, es zinu, ka viņš mani aicina, es ceru, ka nezinu, kā tas būs, bet ja viņš to aicina, esmu, esmu, esmu gatavā. Un tad man tāda, tā ir cerība, tā ir cerība. Uh, Protams, tā nenozīmē, ka viņa nemīl vīru un, un bērnu, jo viņa arī bija viena brīdi, ka raudāja. Tā ir normāli, arī Jēzus raudāja. Bet mēs kā e, Dieva bērni, kristīti Dieva tēvam, dēlam, svētā gara vārdā, esam vienmēr kopā ar Kristu. Un ja mēs esam kopā ar Kristu, Kristu ir kopā ar mums. Un viņš nāks, lai arvien vairāk būtu kopā ar mums. Tā ir cerība. Super, paldies! Man liekas, eh, ļoti gaišas un eh, foršas apņemšanās. Un, eh, jā, tas šovakar no mums arī viss. Mēs gribam pateikt sirsnīgi paldies par klausītāju atbalstu, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits radioma arī Latvijā raidījums, var izskanēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Mēs aicinam arī turpināt uh, ar ziedojumiem palīdzēt eh, uzturēt radio arī Latviju, lai eh, radio varētu būt tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs. Un, eh, un varbūt, jā, es jau iesāku runāt par tām dāvanām šajos Ziemassvētkos. Varbūt, kad var nedāvināt neko lielu, bet vienreiz piezvanīt uz ziedojumu tālruni radio arī Latviju atbalstam tas būs ļoti, ļoti skaisti un mēs, mēs to ļoti novērtēsim. Kustības prosanktitāte dienas ir trešdienas un tās ir mūsu jauniešu dienas. Ja jūs interesē kaut kas vairāk par mums kā par kustību, tad droši varat mūs meklēt Facebookā, kustība prosanktitāte, nākt pie mums ciemos. Um, šajā trešdienā, gan rītdien 27. novembrī, mēs būsim um, Eh, karitas centrā, jo mēs piedalīsimies um, Karitas rīkotajā Rīgas jauniešu un jauniešu grupas tikšanās reizē. Uh, tā kā būsim sadraudzībā ar uh, citām organizācijām. Uh, tēma ir jaunība ir kopība. Dzirdēsim starptautisko misionāru pieredzes stāstus, tā kā, ja ir interesi, tad droši uh, nāciet, sākums pulksten septiņos, un, un adrese ir Ojāra Vāciešu ielā 6. Tā kā mēs rīt būsim arī tur. Un, jā, noslēgsim ar lūkšanu. Jēzu, vēlamies Tev prasīt, kā var iemācīties mīlēt? Mēs saprotam, ka ir tikai viena vienīga atbilde – mīlot, jo vairāk mēs ļaujam sevi – pārņemt žēlistībai, jo vairāk saprotam lietu relativitāti un pilnīgu tavu prioritāti cilvēka dzīvē, jo vairāk iemācamies mīlēt tevi un dzīvot kopā ar tevi. Visi cilvēki var palīdzēt šajā ceļā. Fantāzija, atmiņas, izjūtas, taču jo vairāk veids pieredzi, jo vairāk tas viss izzūd un var nojust kādu klātbūtni, kuru nevar ne aprakstīt, ne uztvert, un tad var ļauties pazust šajā dievišķajā klātbūtnē. Vēlamies Jēzu veidot tikšanos ar tevi personīgā veidā, lai tu kļūsti par mūsu dzīvi. Tad tevī viss iegūs jēgu, rūpes, sāpes, uztraukumi šodien un rītdiena, jo tu esi atbilde katrai vēlmei un meklējumiem. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe, Liljana, Rīta. Paldies un lai jums svētīgs vakars, mēs tiekamies jau pēc nedēļas. jebkuras svētuma dzīves paraugs. Dod visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem, panāvību svētiem. Thank you